göstərmək istəyirəm. Bu çox ciddi bir tövsiyədir. Hər bir insandan bunları həyatında tətbiq etmək üçün çox ciddi şəkildə çalışmalıdır. Rızqı qazanmaqdan, bəzənməkdən, düzənməkdən daha çox çalışmalısın bunları tətbiq etmək üçün. Adətən Allah Teala insanı yaradıb ki, danışsın. Allah Teala adətən insanı yaradıb ki, danışsın. Və insan danışmasa dura bilməz. Və insan danışmağı ilə çox şey qazanır. Ya şər qazanır, ya da xeyr qazanır. Allah təala ağzı yaradıb ki, insan danışsın. Ya xeyr, ya da sussun deyə. Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Mən kana minkum yu'minu billahi vel yevmil axir felyekul hayran aw la yasmut." Həbs-i Buxari Müslim rivayet edir. Sizdən kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Çünki danışma iki qismə bölünür. Ya xeyr, ya da ya da şər. Sən deməli danışdığın şey, nədirsən danış, iki mələfdən biri yazmalıdır. Ya sağ tərəfdə duran xeyr əməl yazan, ya da sol tərəfdə duran şər əməl yazan. Peyğəmbər s.ə.v dinin təhlükəsindən danışanda sahabələrdən biri təəccüblənir. Deyir ki, ya Rasulallah, əvəmə nəhnu Müaxəzunə bimə nətəkəlləm. Ya Rasulallah, biz danışdığımızdan hesaba çəkiləcəyikmi yəni? Yəni, danışırıq. Səhər axşam danışırıq. Hesaba çəkiləcəyikmi? Peyğəmbər salsan deyir, təklət və ummuq. Muhadi bin Cəbər radiyalan deyir. Deyir, yəni ki, qınayıq. Qınayıq. Təklət və ummuq. E, səni yetim qalasan kimi belə bir qınamaq kəlməsi də rəb dilində Deyir, insanların çoxu cəhənnəmdə üzü üstə sürünməyinə səbəb bu deyil, bu dil. Dil, əziz qardaşlarım, sələf-i salih deyir ki, həcmi balaca, e, müsibəti böyük olan bir üzvdür. İnsanın cənnətə girməsinə də səbəb olan budur, insanın əsas cəhənnəmə girməsinə səbəb olan budur. Çünki insanı İslama ilk daxil edən ilk tələffüz etdiyi kəlmə nədir? Əşhədu an la iləhə illallah və əşhədə anna Muhammedə Rasulullah. Bununla İslam'a girirsən. Və e, cənnətdə evini çox zaman bununla qurursan. Və insanı çox zaman küfrə və şirkə və Allahın xoşuna gəlməyən şeylə salamla elə budur. Bunun həcmi qısa olmaqla müsibəti çox böyük həqiqət. Ona görə əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dil haqqında danışanda sahabelər dəhşətə gələrdi. Və o səviyyədə ki, Peyğəmbərdən sonra ən fəzilətli insan bu ümmətdə Əbu Bakr radiyallahu onun təhlükəsindən qorxaraq artıq dilinin altında daş atır. İki il dilinin altında daş gəzdirir ki, hətta ona lazım olmayan şeylər danışmasın deyir. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur: "La yughadiru saghiratan və la kabiratan illa ahsah." Sizin etdiyiniz etdiyiniz nə balaca, kiçik, nə də böyük heç birini Allah Teala buraxmayacaq hamısından hesaba çəkəcək. Hətta təfsir alimlərinin biri deyir ki, bu ayətin təfsirində hətta xəstə ağradığı zaman onultusunu da Allah hesaba çəkəcək ki, nəyə görə analıyırdın? Doğrudanmı, yoxsa yalandan mı? Ona görə, əziz qardaşlar, bu dil təhlükəsi böyükdür. Müsəlman çox diqqət yetirməlidir ağzından çıxan kəlmələrə. Görəsən, onun xeyr nədirmi, yoxsa onun şər nədirmi? Görəsən bu dili ilə tikirmi, yoxsa bu dili ilə uçururmu? Görəsən bu dili ilə nurum yayırı, yoxsa bu dili ilə zəlalətini yayırı? Söhbətin təməli buradadır ki, əziz qardaşlar, bildikdən sonra ki, dil təhlükəsi böyükdür, dilin xeyri də böyükdür. Bir ən müsəlman dilində ehtiyatlı olduğu nöqtə olmalıdır ki, həyatı boyu çalışsın ki, yalan danışmasın müsəlman. Peyğəmbər s.ə.v. soruşurlar ki, ya Rasulallah, müsəlman zina edə bilər, yəni, aldanıb edə bilər, deyir ki, ola bilər, yoldan çıxa bilər. Deyirlər, ya Rasulallah, uğurluq edə bilər, deyir, edə bilər. Deyir, ya Rasulallah, müsəlman yalan danışa bilər, deyir ki, bilməz. Nəyə görəzi qardaşlar? Çünki yalan danışmaq insanın öz ixtiyarındadır. Sən istəməsən, kimsə səni yalan danışmağa zorlaya bilməz. Qəti şəkildə. İlm əhli deyir ki, yalanlar bir neçə mərtəbəyə bölünür. Birincisi, ən böyük yalan Allahın adı ilə yalan danışmaqdır. Və bu, ən çox Allahın adı ilə yalan danışanlar İslama nisbət olan firqələrdən rafizilərdir. İslam ümmətində onlar qədər Allaha iftira edən bir qovum yoxdur. Hətta sələflərdən biri deyir ki, mən başqa pis din sahiblərinin dedikləri məqalələri nəql edə bilərəm, amma rafizlərin danışdıqlarını nəql eləməyə utanaram deyir. O qədər dinə qarşı sərt mövqeyi göstərirlər, danışırlar. Əziz qardaşlar, burada bütün müsəlmanlara bir işarə var ki, işarə var ki, Allahın dininin adı ilə bilmədikləri şeyləri danışılmalıdırlar. Allah Teala buyurur Quran-ı Kerimdə: "Fəmən azlamu mimmen istara alallahi kəzibə." Allahın adı ilə yalan danışanlardan daha zalim kim ola bilər? Bir insan dində həqiqəti bilmədiyi halda dinin adı ilə belədir, belədir deyib danışarsa, Allah belə deyir deyib, Allah demədiyi bir şey deyərsə və yaxud Allahın dediyində qəsd etdiyi şey, qəsd etmədiyi bir şeyi Allah belə qəsd edir deyib deyərsə, o insan Allah'a iftira etmiş olur. Burada en büyük fayda odur ki Müslüman ta dine ait olan bir şey bilmedikçe onun doğruluğundan emin olmadıkça bu dinde bu şey belədir deyib danışma hakkı yok. İkinci, en büyük yalan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla yalan danışmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla yalan danışmaqdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, "Men kezebe aleyye mutaammidan Fəliyətəbəvvə məqaədəhu minənlər. Hədisi Buxarı Müslim rivayət edir. Kim mənim adımla, bilə-bilə, qəsdlə yalan danışarsa, cəhənnəmin də oturacaq yerini hazırlasın. Cəhənnəmdə oturacaq yerini hazırlasın. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, məndən, mənim adımla yalan danışmaq, məndən başqasının adı ilə yalan danışmaq kimi deyil. Bu, onu göstərir ki, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı ilə yalan danışmaq çox təhlükəlidir. Və bu da bir neçə hallarda ortaya çıxmaqdadır. Ona görə bayaqki söhbətimizdə mən sizə İslam haqqında danışdım. İsnad haqqına İslam alimləri çox fikir verir. Ki, hətta Peyğəmbər belə deyir, hədis gətirəndə onun səhiliyindən, sağlamlığından, həqiqətən Peyğəmbərin ağzından çıxıb deyə bu kəlmə onu dəqiqləşdirməmiş onu onlar deməyə cürət eləməzdi. Qorxarlardı ki, birdən iftira olar və Peyğəmbərin qoyduğu bu cəza onlara şamil olar. Ona görə bugün kim Peyğəmbər deməyən bir şeyi, isnadını bilmədən deyərsə ki, Peyğəmbər dedi belə, onda o zaman o Peyğəmbərin adına iftira etmiş olar. Üçüncü əziz qardaşlarım, ən böyük kəlam Və yaxud üçüncü keçməməzdən qabaq bir önəmli bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da ümumiyyətlə yalanın qismlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v olan iftiraların növlərindəndir. Məsələn, hədis var, sən həmin hədisi bir məsələyə dəlil gətirirsən. Deyirsən ki, bu hədis bu məsələyə dəlildir. Onda o zaman burada iki şeyə baxmaq lazımdır. Birincisi, baxmaq lazımdır hədisin özünə ki, bu hədis həqiqətən Peyğəmbər s.ə.v sabit olub bu. İkincisi də baxmalısan ki, sabit olduğu halda. Görəsən, o hədis həmin məsələyə dəlildir yoxsa yox. Hər iki halın biri olmasa, onda o da iftiraya girir. Birinci, hə- təsdiqlədən ki, hədis səhiddir. Ondan sonra ikinci məsələ də həmin hədis, həmin məsələyə aiddir, yoxsa bu başqa məsələdir, o başqa məsələdir. Üçüncü yalanın, üçüncü mərtəbəsi alimlərin və elm əhlinin adı ilə yalan danışmaqdır. Onların demədiyi, qəsd eləmədiyi şey onların belinə qoymaqdır. Bunu da əziz qardaşlarım, İslam alimləri üçüncü mərhələyə salır. Elm əhli deyir ki, çünki onların adı ilə yalan danışmaq, elm əhlinin adı ilə yalan danışmaq tək yalanla kifayətlənmir. Yalandan sonra iftira olur, nəmmamlıq olur və eyni zamanda qeybət olur. Elm əhlinin adı ilə yalan danışmaq bir neçə şəhər cəm eləmiş olur. Ona görə elm əhli nə deyir? deyir, alimlərin ha, əti zəhərlidir. Kim onu iyiləyərsə, xəstələnər. Kim onu yiyərsə, nə olar? Həlak olar. Ona görə müsəlman gərək çalışsın ki, elm əhlinin adından, onlar danışdığı şeylərdən subut eləməmiş, dəqiqliyinə varmamış, onlar belə dedi deyib, onların ağzına çıxmadığı şeylər onların dilinə danışmasınlar. Bu birinci növbədədir. Ona görə e, İbn-i Qayyim Rəhməllah, Ənəm-ül Muaqqiyin kitabını gətirir ki, deyir, bu dörd məzhəbin arasında bu, bu qədər ixtilafın olmasına ən böyük səbəb budur. Çünki o məzhəblə gedənlər deyir, məzhəb alimlərin adı ilə o qədər şeylər danışdılar ki, yəni o qədər şeylər üzvlər qoşdular ki, bu da məzhəbə aiddir, bu da məzhəbə aiddir, bu bizim məzhəbdədir. Deyir, onu əgər məzhəb sahibinin özünə göstərsəydim, deyir, onlar dediklərinin hamısını yalana çıxardı. Ki, mən belə şey deməmişəm, nə də bu mənim məzhəbimdən deyil. Ona göre bir sözü diyen adam onu itikad eden adam değil. Böyle bir kayda var. Nâkidül küfrü leyse bir kafir. Küfrü nakil eden insan kafir olmuyor. Elbette de eğer sen diyersen ki bir alim böyle değil, o demektir ki sen öz rəhmsin. Ona göre bazı insanlar el məhnadıyla yalan danışanda yalana yol verirler. Mesela bir adam gelse bir meseleni danışar, Deyək ki, el məhlumi arasında namazı səhlənkarlıq ucbatını tərk eləmək hökmü haqqında ixtilaf var. Bir toplum belə deyir, bir toplum belədir. Və sonra keçir növbəti məsələni izah edir. Sonra sən gətirəsən hər hansı bir fikir, əgər danışan insan boynuna almıyorsa, ki, doğrusu budur, mənim etiqadım məsələ budur, və sonra sən onu gətirəsən ki, illa da sən bunu deyirsən, onda bu iftiradır. Onda bir, bu iftiradır. Ona görə əhl-i sünnə var, cəmanın əqidəsində belə bir şey var ki, sözü deyən insanın qəsdini bilmədikcə onu onun boynuna qoya bilməz. Ki, sən bu sözdə nəyi qəsd edirdin? Əgər həmin söz iki məna verirsə, əgər həmin söz iki məna verirsə, ona görə Peyğəmbər salsın hədislərində, bəzi hədislərində iki mənalı, iki mənalı anlaşılır. İlm əhli ikisini də deyir, hansının doğru olacağını Allaha həval edirlər. Çünki qorxurlar ki, bir tərəflimək olar, bizdən bu doğru olmaz. Peyğəmbər s.ə.v bir sözü deyir bir neçə sahabiyə. Deyir ki, əsr namazını qılmayın, ta filan yerə çatmadıq ki. Yolu yarısında bir toplum dayanır namazı qılır. Deyir Peyğəmbər s.ə.v qəsd elədiyi o idi ki, tələsin, tez gəlin, yəni tez gəlin ki, orada çatdırasınız. Biz madəm ki, çatdıra bilmədik, yolda yolu yarısını qılırlar. O bir deyir ki, yox, gec istərsə namaz vaxtı çıxsa da Peyğəmbər əmr edib ki, ora çatılmış qılma. Qız qılmamalı ora çatılmış. İkinci də belə başa düşür bir kəlmədən. Bunlar belə başa düşür, bunlar belə başa düşür. Və gəlirlər həmin yerdə çatanda namaz qılırlar. İkisi də Peyğəmbər salsına şikayət edir ki, Rasulullah, sən belə dedin, o belə elədi. O deyir, Rasulullah, sən belə dedin, bu belə elədi. Hədis rivayətçisində Peyğəmbər salsına heç birini qınamır. Heç birini qınamır. Çünki hər ikisi də eyni kəlmədən doğru anlayış çıxardıblar. Ona görə bəzən mühtəmələ olursa, ehtimal olursa elm əlindəliyi sözdən ki, bu hansı başa düşülür? Əgər doğru da başa düşür, səhv də başa düşülürsə, sən onun qəhdini bilmədikdə adı ilə danışmaq olmaz. <coughs> Ona görə əziz qardaşlarım, ümmətdə yalan çoxalanda sirqələr artır. İxtilaf çoxalır. Yalan çoxalanda müsəlmanların arasında nifrət çoxalır. Müsəlmanların qəlbləri və səhvləri parçalanır. Ona görə hər bir şey İslam dinindən çözülsə, kitab və sünnətə uyğun çözülsə, onda o zaman ixtilaf olmaz. Onda o zaman müsəlmanlar parçalanmaz. Müsəlmanlarda qüvvət və izzət olur. Allah tanrı dilərəm ki, zevki faydalarını etsin. Bilmədiklərimizi elətsin, bildiklərimizə etmə nəsib eləsin. Allahımızla razı olsun. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nabiyyə Muhammed və ala aleyhi və səhbə ecmə. Bizdə imkan verin. Allah, Allah, Allah.